Copyright Goethe v e l a g München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งยดนาคนอสบดิฉันยาดิฉันและคุณ Я, а ты. เราทั้งสอง Мы оба. Мы обе. เขา Он. เขาและเธอ On, а она. เขาทั้งสอง Они оба. Они обе. ผู้ชายมุชผู้หญิง ж е н าเด็ก д ีเจครอบครัวโรจินาครอบครัวของดิฉันมเยโรจินา ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ m o j a rodina z je tady. ดิฉันอยู่ที่นี่ s e m tady. คุณอยู่ที่นี่ s i tady. เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ On je tady a ona je tady. เราอยู่ที่นี่ Jsme tady คุณอยู่ที่นี่ Ste tady พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ Všichni s t e tady